Urratx eh, handi bada, ofizialki guk ezautzen dugu gure gure egian, eh, eskoal egian ezautzen dugu Euskara hizkuntza ofiziala bezala, baina Bigarren uh, urratxa dudari gabe, da estatuak Estaduak behar du desmartza hori e, e, egin, uh, eta berzaldean ikusi behar da, Nafarroan eta e, Eskual uh, Autonomian e, ikusi behar da. Behar dugu lortu eta eskerretik eta eskuinetik ez dakit nola egin behar den, baina borgatik zehu, behar dugu lotu, ofizialtasun estatu bat Euskararen zat, hortik kanpo ez da aterabiderik irankora.